Dies est dum sol in caelo est. Prima pars diei est mane. Pars postrema vesper. Dies est tempus a mane ad vesperum. Nox est tempus a vespero ad mane. Vesper est finis diei atque initium noctis. Mane finis noctis est atque initium diei dies in duodecim horas diuiditur. Ab hora prima, dies initium facit. Hora sexta, quae hora media est inter horam primat et duodecimam, meridies nominatur. Hora sexta vel meridies, diem dividit in duas aequas partes, ante meridiem et post meridiem. Meridie sol altissimus in caelo est. Sex horae sunt di media pars diei.